Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ Առաջին անգամ Արցախ այցելողներից առանց դապես օտարազգիներից բազմից ենք լսել, որ այստեղ իրենց հոգին մի տեսակ առավել զգայուն է, որ ասես հայտնվել են աներևույթ, միաժամանակ շատ հստակ արտահայտված վերերկրային ուժի տիրույթում։ Հայերիս համար թեև սորական հրաշքի պես է երկիր մոլորակում մեր հայրենիքի գոյությունն ու անցած հազարամյակներով չափվող ուղին, այնուհանդերձ նրա բացառիկությունը ամեն անգամ ընդգծում ենք ինքնահարցումով, երբ փորձում ենք մեկնել անբացատրելին, որտեղից մեզ այսքան ուշ կորով ապրելու, արարելու կամք, անխորտակ հույս հավատ, այս ամենը հայացք է իններս ինքնավերադարձ մեր ակունքին ու արմատին, այսինքն աստվածընծային։ Վ Վերջերս լույս տեսած քաղաքագետ պատմական գիտությունների տեխնացու Դավիթ Բաբայանի հայկական լեռնաշխարի տեղն ու դերը Աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականության մեջ երալեզու հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն նկարազարդ գիրքը ուշագրավ է հենց այս առումով։ Ուսումնասիրության մեջ դիտարկվում է հայկական լեռնաշխարի ծիսական եւ քաղաքակրթական դերը բազմաթիվ ժողովուրդների եւ կրոնների համար ներկայացվում են դիցաբանական, կրոնական եւ պատմական դրվագներ, փաստեր, կապ կապված տվյալ տեղանքի հետ, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել համաշխարհային կրոններում եւ գիտական ուսումնասիրություններում։ Գրքի շնորհանդեսը կայացավ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պոեզիայի եւ գիտական նիստերի դահլիճում։ Ներկայային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը, Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ լրագրողներ։ Շնորհանդեսը բացեց ԼՂ գրողների միության պետության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Յուրաքանչյուր գրքի ծնունդ մեզ համար տոն է։ Մանավանդ երբ այդ գրքերը իրենց հետ վերում են նորույթ, երբ այդ գրքերը խոսում են հոգու հետ, երբ այդ գրքերը խոսում են մտքի հետ եւ մեծ միտք ու մեծ հոգի են իրենց հետ ներկայացնում աշխարհին։ Ուրախությամբ պիտի ասել, որ վերջին շրջանում այդպիսի հետաքրքիր գրքեր ծնվում, ստեղծվում եւ հրատարակվում են նաեւ Արցախում։ Վերջերս ես առիթ ունեցա առնչվել նման գրքերի հետ եւ ուրախանալ։ Ու այն կարծիքին եմ, որ լավ գրքերը իրենցով ստվարացնում են լավ մարդկանց շարքերը։ Եվ եթե լավ գրքերը չտարածնեի լավ մարդկանց, երևի թե լավի ու վատի հավասարակշռությունն աշխարհում ինչ որտեղ խախտեր մեր սեղանին դրվեց բավականին հետաքրքիր ունիկալ գիրք, որի հեղինակը Դավիթ Բաբայանն է։ Բոլոր Դավիթ Բաբայանին գիտեք որպես քաղաքագետի, որպես պատմաբանի եւ իհարկե որպես գրչի մարդու։ Այս գիրքը ուղղակի գերազանցեց նախորդ բոլոր իր գրքերին։ Ինչով հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը աստվածաշնչյան աշխարհակալության մեջ։ Այսպիսի ձևակերպման ես հանդիպեցի առաջին անգամ, եւ որ ամենագլխավորն է, Դավիթ Բաբայանը յուրաքանչյուր նախադասության մեջ կարողանում է ստեղծել իր բանաձևումը, իր մտածումը, հայեցակետերի ամփոփմամբ նա կարողանում է հասնել եզրակացության ռեզումեի Եվ սա ինձ եւ ուրախացրեց, եւ զարմանալիորեն բավականին տպավորություն թողեց, որովհետեւ կան բաներ, որ մեզանից շատերը տեղյակ չի, ասենք շորժ յուղի հետ կապված աստվածաշնչյան մեկնաբանությունը, կամ ասենք լեգենդի ուղղորդած ճանապարհը մեզ տանում է դեպի Ազող, դեպի Ճարտար, Եվ այս ամենի զուգադրումը աստվածաշնչյան փաստերի հետ, որոնք կոնկրետ են եւ աստվածաշնչում դուք գիտեք Արարատ լեռան մասին, նաեւ դրախտի մասին է նշվում, եւ հետաքրքիր վերլուծություններ է կատարում Դավիթ Բաբայանը։ Սա ես կարծում եմ պատմագետ, քաղաքագետ եւ նաեւ մշակութաբան Դավիթ Բաբայանի մտածողության լավագույն կողմերից մեկն է։ Գրքի առաջաբանի հեղինակ գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի կարծիքով բոլորովին էլ պատահական չէր, որ նոյնահապետը տապանը կառանեց հենց բիբլիական Արարատի գագաթին, որ հայկական բարձրավանդակի ամենաբարձր լեռն է։ Ամեն ինչ բարձորոշ մտահղացված էր Աստծո կողմից, չէ որ պետք էր փրկել ոչ միայն բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում էին նոյի տապանում, այլև անմիջապես հաստատվել, նոր կյանք ստեղծել, ըստ էության ստեղծել նոր մարդկություն։ Շարժումը, որ սկսել ենք, սկզբից Նախճիվանն էր, որտեղ նա ստատուսով բարձր էր, հանրապետություն էր, ինքնավար, Ղարաբաղը մարզ էր։ Բայց այնպես ստացվեց, որ մորացության գնաց, գորավ չեն խոսում ղեկավարները առասարակ, չգիտեն ինչքան վտանգավոր բան է դա։ Որտեղ Նախճիվանում սկսվել է կյանքը, նոր կյանքը, արդեն ինչ որ տեղի ունեցավ նոյի հետ վերջեջուր մեկնարկը եղավ Նախճիվան։ Եվ հանկարծ կարդում եմ մի նյութ, որը սпасում է կարծես թե, որը հատուկ պատվերով գրել է։ Գաղափարը ուրիշ է եղել, բայց այսպես ասած Կոլումբոսի պես նա եկավ դեպի Ամերիկա, նա եկավ սխրագործություն կատարեց։ Մտածեց, որ սա պետք է բոլորը ունենան։ Սա պետք է անգլերեն լինի։ Սա պետք է մենք տարածենք։ Մենք այսպես ասած ադրբեջանական ֆիլոլոգ հոդված է գրում 86 թվականին դեր սովետը հələ կար, բայց արդեն մի քիչ սկսվել է перестройкան եւ թույլ է տվել իրեն տպագրե Նախիջևանում ռուսական թերթում, որը կոչվում է Նախիջևանская правда։ Եվ այդտեղ բերում է եւ նույնի մասին, նոխի մասին դա նույնն է։ Իրանց արդեն ուրիշ տեսակ է Եվ ամեն ինչ ուրիշ տեսակ է, դա իրենցն է, ադրբեջանական է, եւ չի ասում ադրբեջանական անշուշտ։ Тюркских народов ընդհանրացնում է ամեն ինչը վերցնում է իմանալով որ մենք լռելով ենք անպատի ժամանալով իմանալով որ սա գնալով արդեն դասագրքերում թուրքեր են ադրբեջանցիներին իմանալով որ մի ամբողջ սերունդ է մեծանալով որ դա հավատալով է այդպես է եղել դա հոնար բիբլիան չեն կարդում որ մի բան իմանան Եվ դա արդեն հաստատում է իրancs մեջ եւ երբ արդեն կրվում են, արդեն մտածված են կրվում։ Եվ լռել Դա հնարին բան է։ Եվ ստրանել արդեն պատասխան տալիս Դավիթ Բաբայան։ Երբ մենք ունենք այդպիսի մի ռումբ ատոմային, ինչպիսին է բարակապակցությունը Արմենսկայ Նագորի, հայկական լեռնաշխարը, եւ դա մենք չենք գրել, դա մեր տերմինը չի։ Դա աշխարհով մեկ յուրաքանչյուր հանրագիտարան բացեցիք եւ կկարդաք վաղուց է վեր դա։ Եվ այդ չենք օգտագործում այդ զենքը եւ հանկարծ սա դրեց ինքը վերնագրի վրա, Բաբայան։ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Բաքև arczepiskopos Martirosyan-ի խոսքով Դավիթ Բաբայանի գիրքը պահանջված է հատկապես հաշվի առնելով ստեղծված աշխարհակահաղական իրավիճակն ու տարածաշրջանային զարգացումները։ Գիրքը մատնանշում է եւ պատմություն, եւ պայքար, եւ քաղաքականություն։ Նախ պիտի ասեմ, որ շնորհակալ եմ Դավիթ Բաբայանին, որ չզլացավ եւ այս գրքույկը հրատարակեց։ Շնորհակալ եմ, որ մենք այսօր այս գրքի շնորհանդեսին ներկա ենք միացել։ Եթե մարդ գիրքը չկարդա միայն վերնագիրը ընթերցի, արդեն հասկանալի է Դավիթ Բաբայանը խփել է ճիշտ թիրախին, որը մեզ հայերիս անհրաժեշտ է։ Իսկապես պահանջված է այս գիրքը։ Մանավանդ ինքը այնպիսի բաներ է զետեղել այս պստի գրքի մեջ, սկսած զրադաշտությունից, Արան առաջին երկրից հայ մարդու ստեղծողին, Աուրամազդային, Ազոխով, Նոյով, Մելքիսեդեկով ապշում ես ուղակի, բայց հասկանում ես, որ գրողը հայ է, որ հայրենասեր է, ազգասեր է։ Ինքը գիտի ինչ է անում։ Եվ ճշմարտություն կա, եւ պատմություն կա, եւ քաղաքականություն կա այստեղ։ Եվ սա մարդ է իսկապես մարդ է, հոգևոր, գաղափարախոսական։ Եվ մենք, ինչպես Զորի Բալայանն ասաց, վաղուց ենք այս խաչմերուկում գտնվել, եթե ադրբեջանցին թուրք են անվանում նոյին, եւ դա սկսած 1877 թվականից ամենայն դեպս, մինչեւ մեր շարժումը։ Ցիտաղը դե գալիս, բայց իրենք իրենց գործը առաջ են տանում։ Մենք էլ մեր ճշմարտությունը պետք է առաջ տանենք։ Այսպիսի գրքերի շնորհիվ եւ ես իսկապես խորհուրդ կտամ բոլորիս ընթերցել այս գիրքը, որտեղ մեկ շնչով է կարդացվում շատ արա, որտեվ մտքի թելի տրամաբանությունը այնպեսին է, որ քեզ ստիպում է կարդալ հաջորդ տող, հաջորդ էջը։ Սեփական ինքնության հաստատումը ինքնաճանաչողությամբ է կայանում եւ այսօր հայերս ունենք այդ հզոր զենքը, որը մեր ժողովրդի պատմությունն է, ավետյաց երկրի պատմությունը, ուր կնքվել են Աստծո եւ մարդու միջև առաջին պայմանագրերը։ Միայն Արթուն հիշողությունը թույլ կտա ամբողջացնել Հայաստան աշխարհի կորսված դիմանկարը։ Դավիթ Բաբայանի ուսումնասիրությունը արցախցիներից համար նաեւ հետաքրքիր ճամփորդություն է հենց մեր երկրամասում։ Առաջին անգամ արցախյան մի շարք տեղանուններ երևում են այլ ստուգաբանությամբ, եւ որ ամենակարևորն է հեղինակի մատնանշմամբ Սուրբ Գիրքն է դրանց ծննդոց Մատյանը։ Գրքի շնորհանդեսին ելույթ ունեցան Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս Զարինե Սարաջյանը, բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վալերի Ավանեսյանը, պատմական գիտությունների տեխնացու Շահեն Աբ รา համյանը։ Լսենք Զարինե Սարաջյանին։ Հեղինակը գիտական մի շարք հիմնավորումներով, հաստարկներով դիտարկում է հայկական լեռնաշխարհի առընչակցությունը Աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականությունը իդեալիզմի եւ մատերիալիզմի հարթություններում։ Իդեալիզմի եւ աստվածաբանության տեսանկյունից հայկական լեռնաշխարհը ներկայանում է որպես Աստծո կողմից ընտրյալ տարածք, իսկ մատերիալիզմի տեսակետից հայկական լեռնաշխարհի նշանակությունը կարևորվում է այն բանով, որ տվյալ տարածքը եղել է մարդկային քաղաքակրթության հնագույն օջախներից մեկը եւ որպես վկայություն է բերվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հադրութի Արևմուտքի շրջանի Ազրոխի քարանձավը։ Գրքում հեղինակը բազմաթիվ թելերով ցույց է տալիս Արցախի հայկական լեռնաշխարհի մաս լինելն ու նրա առնչակցությունը Աստվածաշնչին։ Ակնառու է օրինակ ճարտար բնակավայրի անվան ստուգաբանությունը։ Ըստ ավանդության դա այն տարածքն է, որտեղ օծը գայթակղել է առաջին մարդկանց եւ այդ պատճառով տեղանքը ստացել է Չարը տարավ անվանումը, այսինքն այն տեղը, ուր Չարը հրապուրել գայթակղել է մարդուն։ Չ քարը տարավ այստեղից ճարտար։ Հետաքրքիր է նաև Շորշ գյուղի անվան ծագնաբանությունը։ Ըստ մեկ այլ ավանդապատումի Նոյան տապանը դեմ առնելով Արարատին, նրանից փոկվել է մի մեծ քարակող գերանի ձևի մի կտոր եւ ջուրը այն տարել հասցրել է այն տեղանքը, որտեղ այսօր Շորշ գյուղն է։ Եվ այդ գերանը ժամանակի ընթացքում ճյուղեր է տվել, մեր բարբարով ասած շոշ է տվել եւ այդտեղից առաջացել է գյուղի անվանունը՝ շոշ։ Ժողովրդական բանալիության մեջ շրջանառվում է նաև այս գյուղի մեկ այլ անուն, որը բոլոր արաբացիներից է ծանոթ Թափանգրադ։ Իրականում սա առաջացել է Տապանակերտ անվանումից, ըստ այս գրքի հետաքրքիր դիտարկում է արել պարոն Բաբայանը։ Սկզբնապես այն նշանակել է Տապանակերտ Սա առաջի անգամն եմ ես հանդիպել այս գրքում։ Տապանակերտը խորթային տարիների ագիտացիայի արդյունքում Տապանակերտը փոխվել է թափան, կերտն է փոխվել է գրադի, հետաքրքիր դիտարկում է։ Ես կարծում եմ եւ շատ արդյունավետ լուծում է տվել հարցին, պարոն Բաբայան։ Այս գիրքը գալիս է փաստելու այն հանգամանքը, որ Արցախում ստեղծվում է ներկայանալի գրականություն։ Գրքի արժանինքներից են նաև նրա երալեզու լինելը։ Մեր բոլորիս նպատակն է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ աշխարհի մի փոքրիկ անկյունում կա մի գեղեցիկ երկիր Արցախ, որը հայերի հայրենիքն է եւ որտեղ մարդիկ սիրում են խաղաղություն եւ ուզում են ապրել ազատ անկախ հայրենիքում։ Բանաստեղծ քրականագետ Սոկրատ Խանյանը իր խոսքում նշեց, որ հայ ժողովրդի պատմության տարբեր շարադրանքներում աստվածաշնչյան արձարծումները կարևոր տեղ ունեն։ Մեծ է Դավիթ Բաբայանի այս գրքի պատմական մշակութային արժեքը, նրա բերած պատմական փաստերից յուրաքանչյուրը հրաշալի գրական գործերի հիմք կարող է դառնալ։ Մեր պատմության, հավատի, լեզվի, ազգագրության տարբեր շերտերին է առնչվում այս գիրքը, ընթերցողին տանում դարերի խորքերը, հայկական պատմական լեռնաշխար, ուր ձևավորվել է մարդկությունը։ Դավիթ Բաբայանը չեմ կասկածում, որ նա հայ գրականության պատմությանը տեղյակ է, ինչպես հարկն է, որ նա շարունակեց մեր պատմագիրների սկսած գործը, որովհետև Աստվածաշունչը հանդիսացել է հայ մատենագրության, հայ պատմագրության, հայ գրականության հիմքը։ Եթե վերցնենք Ագաթան Գեղոսին, ապա Հայաստանի դարձը նկարագրելիս նա անպայման հենվեց Աստվածաշնչի։ Խավստոս Բյուզյանը ամբողջ 4 դարը ներկայացնում է ելնելով Աստվածաշնչից։ Ինչ վերաբերում է Մովսես Խորենացուն, ապա նա բավականին տեղ է հատկացնում նոյին, նոյի սերնդակիցներին, սերունդներին եւ Աստվածաշունչը համարվում է Մովսես Խորենացու հայոց պատմության շաղախը։ Այդպես գալիս ենք եւ 7-րդ դար Սեբեոսը նույնպես ընթորինակում է Մովսես Խորենացուն, Վարդան Արևելցին, Կիրակոս Գանձակեցին, Արաքել Դավրիժեցին իրենց համար որպես առաջին նախբյուր մեր ժողովրդի պատմությունը հիշելու համար եղել է Աստվածաշունչը։ Դավիթ Բաբայանը շարունակեց այս լավ գործը եւ առավելությունը կայանում է նրանում, որ նա դիմել է եւ ավեստային, դիմել է եւ ուրանին, դիմել է առանձին հարևան ժողովուրդների առանձնապես կրոնական պատմություններին եւ ստեղծել է հետաքրքիր փոքրիկ, բայց միաժամանակ բազմաշերտ մի աշխատություն։ Ունի պատմամշակութային, հասարակական եւ քաղաքական արժեք։ Պատմամշակութային նշանակությունը կայանում է նրանում, այդ Դավիթի գրքի որ մեր պատմությունը հասնում է դարերի խորքը, ինչպես եղել է, նույնիսկ 2 միլիոն տարի առաջ։ Մենք խոսում ենք մեր պետությունը 5000 տարեկան է եւ այլն, բայց ժառերի վրա պետություն չի ստեղծում։ Ժողովուրդը անցնում է երկար ճանապարհ, կողմերի ցեղ, ցեղերի ժողովուրդ եւ ապա պատմություն, եւ ապա պետություն, այնպես որ Դավիթը ընթերցողին տանում է դեպի դարերի խորքը։ Մշակութային արժեքը շատ մեծ է այս փոքրիկ, բայց խորիմաստ աշխատության։ Վերցրեք յուրաքանչյուր թեկուզ եւ ավանդություն, յուրաքանչյուր բնակավայրի շուրջ ստեղծել է ավանդություն եւ այդ ավանդությունների հենքը տանում է դեպի Հայաստան, տանում է դեպի Արցախ աշխարհ։ Գիտեք ինչպեսի վայնասուն են բարձրացրել թուրքերը նու հոջահան, այսինքն նոյի աշխարհ, դա թուրքերեն է։ Այն դեպքում, երբ թուրքական լեզուն թափածեց հիմնականում ճիշտ է 11-րդ, բայց հիմնականում 15-րդ դարերից այնպես որ Դավթի Դավիթ Բաբայանի գրքի պատմական արժետ իսկապես խոր արմատներ ունի եւ նրա յուրաքանչյուր վերած մի փաստի հիմնավորա կարելի է պատկերացնել մի պատմական պոեմ գրել, կարելի է վիպակ գրել, կարելի է մի շատ լավ լեգենդ մշակել, այնպես որ շատ արժեքավոր գործ է այս առումով։ Դավիթն ապացուցեց, որ նա նաև տեղյակ է լեզվաբանությանը, հն եվրոպական լեզուների արմատներին գնալով ոչ մի լատիներենում բարերը չկա, ոնց օգտագործում են անգլիացիները եւ Ղարաբաղի բարբարում են։ Մենք տեսնում մեր նոր օրերի համար նաեւ ազգագրական մի լավագույն աշխատություն ունենք։ Հանձին այս գրքի մի լավ պատասխան է սա այսօրվա թուրք զեղծարարների այսօր մի լավ պատասխան է աշխարի այն երկրներին ովքեր անտարբեր էին եւ հայոց ցեղասպանությանը եւ այսօր ձերքները ցալած թաքուն զինում են իսլամիստներին մի լավ պատասխան է այն կերտ պատմաբաններին ովքեր ձգտում են ապացուցել որ հայերը եկվոր են Պատմագիտության դոկտոր Վալերի Ավանեսյանի գնահատմամբ Դավիթ Բաբայանի գրքում կարևորվում է աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականություն հասկացությունը գիտական շրջանակում դիտարկելը ինչն էլ հենց աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականության հաստատումն է։ Այս ամենի հոլովույթում գրքում նաև հայկական լեռնաշխարհում հայ ժողովրդի ձևավորման արտացոլումը կա, ինչն էլ եւս մեկ պատասխան է ճշնամու մեր հասցեին արված կեղծ ունանիր հայտարարություններին, ասաց Վալերի Ավանեսյանը։ Շնորհանդեսի վերջում շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ Դավիթ Բաբայանը։ Բավականին տպավորված եմ, զգացված եմ, որ իմ այս համեստ աշխատանքը այսպիսի մեծ գնահատականների եւ այսպիսի կարծիքների արժանացել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ։ Գիտեք, մեծ պատիվ է իհարկե այստեղ լինել, լսել առանց չափազանցության մեր ազգի մեծերի կարծիքները, մարդկանց, ովքեր կերտել են մեր նորագույն պատմությունը եւ ովքեր կերտում են առ այսօր սա իրոք այնպիսի մտնոլորտ է ձևավորում, որը ուղղակի պարտադրում է մեր աշխատանքը շարունակել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ կարծում եմ, որ իրոք մեր ժողովուրդը ունի շատ մեծ ներուժ եւ պատահական չէ որ այսքան հազարամյակներ շարունակ լինելով շատ բարդ աշխարհակական տարածաշրջանում շրջապատված լինելով ավելի հզոր ուժերով հայկական երնաշխարհը ինքը դարձել էր տարանցիկ մի ճանապարհ որտեղ բախվում էին տարբեր հզոր ուժեր, մենք այնուամենայնիվ պահպանվել ենք։ Եվ այստեղ ոչ միայն հայ ժողովրդի կորովն է, հայ ժողովրդի ուժն է, միասնականությունը, այստեղ կա նաև իրոք աստվածային մի անբացատրելի արեղծված, որը նաև մեզ հույս է ներշնչում եւ այդպես է լինել է, որ այս տարածքը միշտ էլ լինելու է Աստծո հովանու ներքո։ Հետևաբար պիտի մենք այս ամենը միշտ մտապահենք եւ աշխատենք եւ այս հանգամանքը տալիս է մեզ եւս մեկ կարևոր խթան այս ծանր պայմաններում ոչ միայն գոյատևելու, այլ նաեւ զարգանալու եւ հաղթանակներ տունելու։ Տեղեկացնենք, որ գիրքը տպագրվել է բարերար Սուրեն Ղարամյանի հովանավորությամբ։ Շնորհանդեսը նաև Յուրովի անակնկալուն էր Դավիթ Բաբայանի համար հանդիսավորությամբ նրան հանձնվեց Արցախի գրողների միության տոմսը։ Գիրքը եւս մեկ ապացույց է այն բանի, որ մեր ներուժը մեր իսկ ժողովրդի պատմությունն է, այսինքն այն, որ մեզնից անբաժան է հենց մեր արյամբ։ Հայկական լեռնաշխարի գաղափարական եւ գործնական նշանակությանը նվիրված այս գիրքը ավարտվում է հետևյալ եզրահանգմամբ. Մի բան վերջնականորեն པարզ է. հայկական լեռնաշխարը հայ ժողովրդի հայրենիքն է, ոչ որս հանդիսանում է ոգեշնչման աղբյուր, որը մշտապես հոգևոր ուժեր է սնուցում հայությանը, ինչն էլ արդեն հարյուրամյակներ ի վեր մեր ժողովրդին թույլ է տալիս գոյատևել այսքան բարդ շրջապատում, հաղթահարել անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտները։ ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանի հայկական լեռնաշխարի տեղն ու դերը Աստվածաշնչյան աշխարհակաղակականության մեջ գրքին։